มีในสมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาค ประทับอยู่ในวิหารเบรุวัน อันเป็นที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแตในเขตพระนครราชกฤก On one occasion the blazed one was dwelling at Rajagaha in the bamboo grove the squirrel sanctuary ก็ในสมัยนั้นแล นางพรามณี ชื่อตนัญจานีแห่งพรามนามสกุลปารัตวาชะ คนหนึ่ง เป็นผู้เลื่อมใสยอย่างยิ่ง ในพระพุทธเจ้า ในพระธรรม และในพระสงฆ์ Now on that occasion the wife of a certain Brahmin of the b a r a d a v a j a clan a Brahmin lady named Dananchani had full confidence in the Buddha, the Dhamma, and the Sangha. ครั้งนั้นแล นางทนัญชานีปรามณีกำลังนำอาหารเข้าไปเพื่อพราม ภารัตวาชานั้น ก้าวเท้าพลาด จึงเปล่งอุทานขึ้นสามครั้ง ว่านะโมตัสสะปะกวะโตรานโตสัมมาสัมพุทธะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาค ซึ่งเป็นผู้ไกลาจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพระองค์นั้นสามครั้ง Once while the Brahmin lady Dananjani was bringing the Brahmin his meal she stumbled whereupon she uttered three times this inspired utterance said homage to the blessed one the Arahant, the perfectly enlightened one. Homage to the blessed one, the Arahant, the perfectly enlightened one. Homage to the blessed one, the Arahant, the perfectly enlightened one. เมื่อนางตนัญชานีปรามณี กล่าวอย่างนี้แล้ว พรามผู้เป็นสามีนามสกุลภารัตวาชานั้น ได้กล่าวกับนางธนัญชานีปรามณีนี้ อย่างนี้ว่า ก็หญิงถอยนี้ กล่าวคุณของสมณะโล้นอย่างนี้อย่างนี้ไม่ว่าที่ไหนไหน แน่หญิงถอย ในบัดนี้ เราจะยกวาทะต่อพระศาสดานั้นของเจ้า When this was said the Brahmin of the Bharadvaja clan said to her For the slightest thing This wicked woman spouts out praise of that shaveling ascetic. Now, wicked woman, I am going to refute the doctrine of the teacher of yours นางตนัญชานีปรามณีนั้น จึงกล่าวกับพรามผู้เป็นสามีอย่างนี้ว่า นาย ฉันยังไม่เห็นบุคคลผู้จะพึงยกวาทะ ยกถ้อยคำต่อพระผู้มีพระภาค อรันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์นั้น ในโลกพร้อมด้วยเทวโลก มารโลก ปรมโลก ในหมู่สัตว์ พร้อมด้วยสมณพราหมณ์ พร้อมด้วยเทวดาและมนุษย์ก็แต่นาย เอาเถิด ท่านจงไป แม้ไปแล้วท่านจะได้รู้ ตดัันชานีบรามณีเศษ Brahmin I do not see anyone in the world with its Deva, Mara, and Brahma, in this generation with its ascetics and Brahmins, its Devas and humans, who could refute the doctrine of the Blessed One, the Arahant, the perfectly enlightened one. But go, Brahmin, when you have gone, you will understand. ลำดับนั้นแล โกรธขัดใจ เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับกรันแล้วสนทนาปราศัยเป็นที่ให้พอระลึกถึงกัน จึงนั่งลงณที่ส่วนควรข้างหนึ่ง ได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาค ด้วยคำที่ผูกเป็นคาถาว่า บุคคลฆ่าอะไรได้ ย่อมนอนเป็นสุขฆ่าอะไรได้ ย่อมไม่เศร้าโศกฆ่าแต่ท่านพระโคดม พระองค์ย่อมชอบใจการฆ่าธรรมะอะไรเป็นธรรมอันเอก Then the Brahmin of the Bharatavaja clan, angry and displeased, approached the blessed one and exchanged greetings with him. When they had concluded their greetings and cordial talk, he sat down to one side and addressed to the blessed one in stanza said, "Having slain what does one sleep soundly? Having slain what does one not sorrow? What is the one thing, O Gautama, whose killing you approve?" พระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่า บุคคลฆ่าความโกรธได้แล้วย่อมนอนเป็นสุข ฆ่าความโกรธได้ ย่อมไม่เศร้าโศกดูก่อนพรามพระอริยเจ้าทั้งหลาย ย่อมสรรเสริญการฆ่าความโกรธ ที่มียอดหวาน มีรากเป็นพิษ เพราะว่าบุคคลฆ่าความโกรธนั้นได้แล้ว ย่อมไม่เศร้าโศก And the blessed one replied, in s e n s a having slain anger, one sleeps soundly. Having slain anger, one does not sorrow. The killing of anger, O Brahmin, with its poisoned root and honey tipped, this is the killing the noble one's praise, for having slain that one does not sorrow. เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอย่างนี้แล้ว พราหมณ์บารัตวาชานั้น ได้กระตุ้นกับพระผู้มีพระภาคเจ้าอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ไพเราะนักพระเจ้าข้าไพเราะนักพระเจ้าข้าเปรียบเหมือนการหงายของที่คว่ำอยู่ เปิดของที่ปิดอยู่ หรือว่าบอกทางแก่คนหลงทาง หรือว่าจุดประทีปไว้ในที่มืดเผื่อว่าคนมีตาจะได้เห็นรูปจันไหนก็ฉันนั้น ข้าพระองค์ขอถึงพระกุลมผู้เจริญ กับพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่ง When this was said the Brahmin of the b a r a d v a j a clan said to the blazed one Magnificent m a s t e r g o t a m a Magnificent m a s t e r g o t a m a the Dhamma has been made clear in many ways by Master g o t a m a as though he were turning upright what has been turned upside down, revealing what was hidden, showing the way to one who was lost, or holding up a lamp in the dark for those with eyesight to see forms. I go for refuge to Master Gotama, and to the Dhamma, and to the Piku Sangha. May I receive the going forth under Master Gotama. May I receiving the higher ordination. พระนามสกุลบารัตวาชานั้น ได้บรรพชาอุปสมบทแล้ว ในสำนักของพระผู้มีพระภาค ก็ท่านภิกษุภารัตวาชะ อุปสมบทแล้วไม่นาน ก็หลีกออกจากหมู่อยู่แต่ผู้เดียวหลีกเร้นอยู่ ไม่ประมาทมีความเพียร มีใจเด็ดเดี่ยวอยู่อย่างนี้ ไม่นานนัก ก็กระทำไปแจ้ง ซึ่งที่สุดแห่งคุณวิเศษอันยอดเยี่ยม อันเป็นที่ปรารถนาของเหล่ากุลบุตรผู้ออกจากเรือน บวชเป็นผู้ไม่มีเรือนโดยชอบ ด้วยปัญญาอันยิ่งเอง เข้าถึงอยู่แล้วในปัจจุบัน แต่ได้ทราบว่า การเกิดสิ้นแล้ว พรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้ว กิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความหลุดพ้นอย่างนี้มิได้มีอีก ก็ท่านพารัตวาชานี้ได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งแล้ว ในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลาย Then the Brahmin of the b h a r a t a v a c h a clan received the going forth under the blessed one, he received the high ordination, and soon, not long after his higher ordination, dwelling alone, withdrawn, diligent, ardent, and resolute, the venerable b a r a d a v a j a by realizing for himself with direct knowledge, in this very life, entered and dwelt in that unsurpassed goal of the holy life, for the sake of which clansmen rightly go forth from the householder life into homelessness. He directly knew, stride is birth, the holy life has been lived, what had to be done has been done. There is no more for this state of being. and the venerable Bharadvaja became one of the a r h a n t s มีในอีกสมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาค ก็ยังคงประทับอยู่ณพระวิหารเวรุวัน อันเป็นที่พระราชทานเหยื่อ แก่กระแตในเขตพระนครราชกฤหอโกสกะพารัตวาชพราม ก็ได้สดับมาว่า ได้ยินว่า รามนามสกุลพระรัตวาชะ ได้ออกจากเรือน บวชเป็นผู้ไม่มีเรือน ในสำนักของพระสมณโคดมแล้ว หนึ่งนี้ ก็เกิดโกรธขัดใจ เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแล้วก็ด่าบริพาท พระผู้มีพระภาค ด้วยวาจาอันหยาบคายร้ายกาจอันไม่ใช่ของสัตว์บุรุษ On another occasion The blazed one was dwelling at Rajaga, in the bamboo grove, the squirrel sanctuary. The Brahmin of Bharatavasa clan, his name's Agosaka Bharatavasa, all the Bharatavasa, the abusive, heard that it is said that the Brahmin of the Bharatavasa clan has gone forth from the household alive. into homelessness under the ascetic Gautama. Then he, angry and displeased, he approached the blessed one, and abused and reviled him with rude, harsh words. เมื่อโกสกะพารัตวาชพรามกล่าวอย่างนี้แล้ว พระผู้มีพระภาคก็ได้ตรัสกับพรามนั้นอย่างนี้บ้าง พราม ท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไร มิตรหรืออมาตญาติสายโลหิตผู้เป็นแขกของท่านย่อมมาบ้างหรือไม่ When he had finished speaking, the blessed one said to him, "What do you think, Brahmin? Do your friends and colleagues, kinsmen and relatives, as well as guests, come to visit you ท่านพระโคดม มิตร และอมาตญาติสายโรหิต ผู้เป็นแขกของข้าพระองค์ย่อมมาบ้างในการบางครั้งบางคราว Sometimes they come to visit Master g o t a m a พรามท่านจะสำคัญความข้อนี้ว่าเป็นอย่างไร ท่านจัดของควรเคี้ยวของบริโภค หรือของควรดื่ม ต้อนรับมิตร และอมาต ญาติสายโลหิต ผู้เป็นแขกเหล่านั้นบ้างหรือไม่ Do you then offer them some food or a meal or a snack ข้าแต่ท่านพระโคดม ข้าพเจ้าก็ย่อมจัดของเกี้ยวของบริโภค หรือของควรดื่มนั้น แก่ญาติสายโลหิตผู้เป็นแขกนั้นในบางครั้งบางคราว Yes, Master Gotama. Sometimes I do. พรามก็ถ้าว่ามิตร และอมาตญาติสายโลหิตผู้เป็นแขกเหล่านั้น ไม่รับของควรเคี้ยวของบริโภค หรือของควรดื่มนั้น ของเหล่านั้นจะเป็นของใคร Brahmin and if they do not accept those food meal or snack then to whom does the food belong ท่านพระโคดมถ้าว่ามิตรอมาตญาติสายโลหิตผู้เป็นแขกเหล่านั้นไม่รับของควรเคี้ยวผู้บริโภคหรือของควรดื่มนั้น ของนั้นก็ต้องตกเป็นของข้าพระองค์อย่างเดิม มาสกอ r ม a if those friends and colleagues kinsmen and relatives do not accept it from me then the food still belong to us พระเหมยข้อนี้ก็อย่างนั้นเหมือนกัน ท่านด่าเราผู้ไม่ด่าอยู่ ท่านโกรธเราผู้ไม่โกรธอยู่ ท่านหมายมั่นเรา ผู้ไม่หมายมั่นอยู่ เราไม่รับเรื่องมีการด่าเป็นต้นของท่าน พรามเรื่องมีการด่า เป็นต้นนั้น ก็เป็นของท่านผู้เดียว พระเอ๋ยผู้ใดด่าตอบบุคคล ผู้ด่าอยู่ โกรธตอบบุคคล ผู้โกรธอยู่ หมายมั่นตอบบุคคล ผู้หมายมั่นอยู่ ผู้นี้เรากล่าวว่าย่อมบริโภคด้วยกัน ย่อมกระทำตอบกันเรานั้นไม่บริโภคร่วม ไม่กระทำตอบด้วยท่านเป็นอันขาด ประเมย เรื่องมีการด่าเป็นต้นนั้น เป็นของท่านผู้เดียวดูก่อนพรามณ เรื่องมีการด่าเป็นต้นนั้นเป็นของท่านผู้เดียว. so too Brahmin we who do not abuse anyone who do not scold anyone who do not rail against anyone refuse to accept from you the abuse and scolding and tirade you let loose at us it still belongs to you Brahmin it still belongs to you, Brahmin. One who abuses his own abuser, who scolds the one who scolds him, who rails against the one who rails at him, he is said to partake of the meal, to enter upon and exchange. But we do not partake of your meal we do not enter upon an exchange, it still belongs to you, Brahmin. It still belongs to you, Brahmin. ในที่นั้น อโกสกะพระรัตวาชพราม ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาค อย่างนี้ว่า บริษัทพร้อมด้วยพระราชา ย่อมทราบพระโคดมผู้เจริญ อย่างนี้ว่า พระโคดมผู้เจริญเป็นพระอรหันต์ ก็เมื่อเป็นเช่นนั้นฉไหนพระคุดมผู้เจริญ จึงยังโกรธอยู่เล่า The king and his retinue understand the ascetic Gautama to be an arahant, yet Master Gautama still gets angry. ดิ่นั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสคำที่ผู้เป็นคาถาดังนี้ว่า ผู้ไม่โกรธฝึกตนแล้ว มีความเป็นอยู่สม่ำเสมอ หลุดพ้นแล้ว เพราะรู้โดยชอบ สงบคงที่อยู่ ความโกรธจะมีมาแต่ที่ไหน ผู้ใดโกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้ว ผู้นั้นเป็นผู้ลามกกว่าบุคคลนั่นแหละ เพราะการโกรธตอบนั้น บุคคลไม่โกรธตอบ บุคคลผู้โกรธแล้ว ชื่อว่าย่อมชนะสงคราม อันบุคคลชนะได้โดยยาก ผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธแล้ว เป็นผู้มีสติ สงบเสียได้ ผู้นั้นชื่อว่าย่อมประพฤติประโยชน์ แก่ทั้งสองฝ่าย คือแก่ตนและแก่บุคคลอื่น เมื่อผู้นั้นรักษาประโยชน์อยู่ทั้งสองฝ่าย คือของตน และของบุคคลอื่นชนทั้งหลายผู้ไม่ฉลาดในธรรมย่อมสำคัญบุคคลนั้นว่าเป็นคนเกลาดังนี้ How can anger arise in one who is angerless in the tamed one of righteous living in one liberated by perfect knowledge in the stable one who abides in peace. One who repays an angry man with anger, thereby makes things worse for himself. Not repaying an angry man with anger, one wins a battle hard to win. He practices for the welfare of both his own and the others when knowing that his foe is angry, he mindfully maintains his peace. When he achieves the cure of both, his own and the others, the people who consider him a fool are unskilled in the Dhamma. เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วอโกสกะราม นามสกุลบารัตวาชานั้น ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญไพเราะนักพระเจ้าข้าไพเราะนักพระเจ้าข้าพระกรมผู้เจริญ ทรงประกาศธรรมโดยประยายเป็นอันมาก เปรียบเหมือนการหงายของที่คว่ำอยู่ เปิดของที่ปิดอยู่ หรือว่าบอกทางแก่คนหลงทาง หรือว่าจุดประทีปไว้ในที่มืดเผื่อว่าคนมีตา จะได้เห็นรูปฉันไหนก็ฉันนั้น ข้าพระองค์ขอถึงพระโคดม กับพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสาสนะของข้าพระองค์ ขอข้าพระองค์ได้พึงบรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าเถิด When this was said the Brahmin Agosaka b h a l a v a j a said to the blessed one magnificent Master Gautama, magnificent Master Gautama. The Dhamma has been made clear in many ways by the Master Gautama, as though he were turning upright what has been turned upside down, revealing what was hidden, showing the way to one who was lost, or holding up a lamp in the dark for those with eyesight to see farms. I go for refuge to the Masagadama, and to the Dhamma, and to the Bhikkhu Sangha. May I receive the going forth under Masagadama. May I receive the higher ordination. อโกสกะปารัตวาชพรามได้บรรพชา อุปสมบทแล้ว ในสำนักของพระผู้มีพระภาค ก็ท่านอโกสกะ พารัตวาชะ อุปสมบทลาไม่นาน ก็หลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียว ไม่ประมาท มีความเพียรมีใจเด็ดเดี่ยวอยู่ ไม่นานนัก ก็ได้ทำให้แจ้ง ซึ่งที่สุดแห่งคุณวิเศษอันยอดเยี่ยม อันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ซึ่งกุลบุตรทั้งหลาย ผู้ออกจากเรือน บวชเป็นผู้ไม่มีเรือนโดยชอบ ต้องการอยู่ ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบัน ท่านได้ทราบชัดว่า การเกิดสิ้นแล้ว พรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้ว กิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีก ก็ท่านโกสกะปารัตวาชนั้น ได้เป็นพระอรหันต์รูปหนึ่งแล้ว ในบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลาย ดังนี้แหละ the Brahmin, Agosaka Bharadavaja, received the going forth under the blazed one and the higher ordination, and soon, not long after his higher ordination, dwelling alone, withdrawn, diligent, ardent, and resolute, the venerable Agosaka Bharatavaja, by realizing it for himself with direct knowledge in this very life, entered and dwelt in that unsurpassed goal of the holy life, for the sake of which clansmen rightly go forth from the householder life into homelessness. He directly knew, destroyed is birth, the holy life has been lived. What had to be done has been done. There is no more for this state of being. And the venerable Agosaga b a r a d a v a c h a became one of the arahants. มีในอีกสมัยหนึ่ง ที่พระผู้มีพระภาค ก็ยังคงประทับอยู่นะที่พระวิหารเวรุวัน อันเป็นที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแต ในเขตพระนครราชกฤห On another occasion, the blessed one was dwelling at Rajaga in the bamboo grove, the squirrel sanctuary. มีพรามนามสกุลปารัตวาชะ ชื่ออะสุรินทกะปารัตวาชพราม ได้ยินว่า พรามจากสกุลปารัตวาชะ คนอื่น ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือน ในสำนักของพระสมณโคดม ก็เกิดโกรธขัดใจ เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแล้วก็ด่าบริพาท พระผู้มีพระภาคด้วยวาจาอันหยาบคายร้ายกาจอันไม่ใช่ของสัตบุรุษ เมื่ออสุรินทกะ ภารัตวชพรามณ กล่าวแล้วอย่างนี้ พระผู้มีพระภาคได้ทรงนิ่งเสีย ลำดับนั้นอาสุรินัทกะ ภารัตบาชพราม ได้กล่าวกับพระผู้มีพระภาคว่า พระสมณะเราชนะท่านแล้ว พระสมณะเราชนะท่านแล้ว The Brahmin Asurindaka b h a r a d v a j a heard that it is said that the Brahmin of Bharadvaja clan has gone forth from the household life into homelessness under the ascetic godma. He angry and displeased, he approached the blessed one and abused and reviled him with rude, harsh words. When he has finished speaking, the blessed one remained silent. Then the Brahmin Asurindaga Bharadavaja said to the blessed one, "You are beaten ascetic. You are beaten ascetic." ในที่นั้น พระผู้มีพระภาคได้ตรัสคำที่เป็นคาถา ดังนี้ว่า ชนพานกล่าวคำหยาบด้วยวาจา ย่อมสำคัญว่าชนะทีเดียว แต่ความอดกลั้นได้ เป็นความชนะของบัณฑิต ผู้รู้แจ้งอยู่ ผู้ใดโกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้ว ผู้นั้นเป็นผู้ลามกกว่า บุคคล ผู้โกรธแล้วนั้น เพราะการโกรธตอบของตนนั้น บุคคลไม่โกรธตอบบุคคลผู้โกรธแล้ว ย่อมชื่อว่า ชนะสงคราม อันบุคคลชนะได้โดยยาก ผู้ใดรู้ว่าผู้อื่นโกรธแล้ว เป็นผู้มีสติ สงบอยู่ได้ ผู้นั้นชื่อว่า ย่อมประพฤติประโยชน์ แก่ทั้งสองฝ่าย คือแก่ตนและแก่คนอื่น เมื่อผู้นั้นรักษาประโยชน์อยู่ทั้งสองฝ่าย คือของตนและของผู้อื่นชนทั้งหลายผู้ไม่ฉลาดในธรรมย่อมสำคัญบุคคลนั้นว่าเป็นคนเกลา ดังนี้ Then the blessed one replied in stanza The fool thinks victory is won when by speech he bellows harshly, but for one who understands, patient endure is the true victory. One who repays an angry man with anger thereby makes things worse for himself, not repaying an angry man with anger. One wins a battle hard to win. He practices for the welfare of both, his own and the others. When knowing that his foe is angry, he mindfully maintains his peace. When he achieves i s cure of both his own and the others. The people who consider him a fool are unskilled in the Dhamma. เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว อสุรินทกะปารัตวาชพราม ได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนัก ภาษิตของพระองค์แจ่มแจ้งยิ่งนัก พระผู้มีพระภาคทรงประกาศธรรมะ โดยประยายเป็นนันมาก เปรียบเหมือนบุคคล ผู้หงายของที่คว่ำอยู่ เปิดของที่ปิดอยู่ บอกทางแก่คนหลงทาง หรือว่าจุดประทีปไว้ในที่มืดเพื่อว่าคนมีตาจะได้เห็นรูปฉันใดก็ฉันนั้น ข้าพระองค์ขอถึงพระผู้มีพระภาค กับพร้อมพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะ ขอข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบท ในสำนักของพระกุดมผู้เจริญเทิด When this was said the Brahmin Asurindaga b h a r a t a v a h a said to the blessed one Magnificent Master Gautama Magnificent Master Gautama The Dhamma has been made clear in many ways by the Master Gautama, as though he were turning upright what had been turned upside down revealing what was hidden, showing the way to one who was lost, all holding up a lamp in the dark for those with eyesight to see forms. I call for refuge to Master Gotama, and to the Dhamma, and to the Piku Sangha. May I receive the going forth under Master Gotama. May I receive the higher ordination. อสุรินทกะภารตวาชพราม ได้บรรพชาอุปสมบทแล้วในสำนักของพระผู้มีพระภาค ก็ท่านพระอสุรินทกะ ภารตวาชะ อุปสมบทแล้วไม่นาน ก็หลีกออกเร้นอยู่แต่ผู้เดียว ไม่ประมาท มีความเปลี่ยนมีตนส่งไปแล้วอยู่อย่างนั้น ไม่นานนักก็ได้กระทำให้แจ้งถึงที่สุด แห่งคุณวิเศษ อันยอดเยี่ยม อันเป็นที่สุดแห่งพรหมจรรย์ ซึ่งกุลบุตรทั้งหลาย ผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนโดยชอบ มีความต้องการด้วยปัญญาอันยิ่ง เข้าถึงได้ในปัจจุบันแล้วแหละอยู่ท่านได้ทราบว่าการเกิดสิ้นแล้วพระมจันได้อยู่จบแล้ว กิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้ว กิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีอีก ก็ท่านพระอสุรินทกะ ปรรัตวาชะได้เป็นพระอรันรูปหนึ่งในบรรดาพระอรันทั้งหลาย ดังนี้แหละ Then the Brahmin of the Bharatavasha clan received the going forth under the blessed one. He received the higher ordination, and soon, not long after his higher ordination, dwelling alone, withdrawn, diligent, ardent, and resolute the venerable Bharadvaja by realizing it for himself with direct knowledge in this very life entered and dwelt in that unsurpassed goal of the holy life for the sake of which clansmen rightly go forth from the household life into homelessness. He directly knew, destroyed his birth The holy life has been lived. What had to be done has been done. There is no more for this state of being. And the venerable b a r a d v a j a became one of the a r a n s มีในอีกสมัยหนึ่ง ที่พระผู้มีพระภาค ก็ยังคงประทับอยู่ที่พระวิหารเวรวัน อันเป็นที่พระราชทานเหยื่อแก่กระแต ในเขตพระนครราชกฤห์ในที่นั้นพิลังคีกะปารัตวาชพราม ได้ยินว่า มีพราม สกุลปารัตวาชาผู้อื่น ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ในสำนักของพระสมณโคดมดังนี้แล้ว ก็โกรธขัดใจ จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับแล้วก็ได้ยืนนิ่งอยู่ณนะที่ส่วนโคนข้างหนึ่ง On one occasion, the blessed one was dwelling at Rajagha, in the bamboo grove, the squirrel sanctuary. The Brahmin, Bilingika Bharatavaja, heard that the Brahmin of Bharatavaja clans has gone forth from the household life into homelessness under the ascetic Gautama. Then he, angry, and displeased, he approached the blessed one and silently stood to one side. ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาค ทรงทราบบริวิตก คือความคิดในใจของพิลังคีกะบารัตวาชพรามนั้น ด้วยใจของพระองค์แล้ว จึงได้ตรัสกับพิลังคีกะบารัตวาชพราม ด้วยคำที่ผูกเป็นคาถาว่า ผู้ใด ประทุษร้ายต่อคนผู้ไม่ประทุษร้าย เป็นบุรุษผู้หมดจดไม่มีกิเลสเป็นเครื่องยั่วยวน บาปย่อมกลับสนองผู้นั้นผู้เป็นผ่านนั่นเอง เปรียบเหมือนทุลีอันละเอียดที่บุคคลซัดไปสู่ที่ทวนลมฉันนั้น Then the blessed one, having known with his own mind the reflection in the Brahmin Bilangika, Bharatavacha's mind, addressed him in stanza. If one wrongs an innocent man, a pure person without blemish, the evil falls back on the fool himself, like fine dust thrown against the wind. เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้ว พิลังกิกาปารัตวาชพรามได้กราบทูลกับพระผู้มีพระภาคว่าไพยระนักพระเจ้าข้าไพยระนักพระเจ้าข้า พระโคดมผู้เจริญทรงประกาศพระธรรม โดยอเนกปริยายเป็นอันมาก เปรียบเหมือน เปรียบเหมือนการหงายของที่คว่ำอยู่ เปิดของที่ปิดอยู่ บอกทางแก่คนหลงทาง หรือว่าจุดประทีปไว้ในที่มืด เพื่อว่าคนมีตาจะได้เห็นรูป ฉันไหนก็ฉันนั้น ข้าพระองค์ขอถึงพระโคดมผู้เจริญ กับพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่ง ขอข้าพระองค์พึงได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระโคดมผู้เจริญเถิด When this was said the Brahmin Bilangika b h a r a t a v a h a Brahm said to the blessed one Magnificent Master Gautama Magnificent Master Gautama The Dhamma has been made clear in many ways by Master Gotama, as though he was turning upright what had been turned upside down, revealing what was hidden, showing the way to one who was lost, all holding up a lamp in the dark for those with eyesight to see forms. I go for refuge to Master Gotama and to the Dhamma. and to the Bhikkhu Sangha, may I receive the going forth and an higher ordination under Master Gautama. พิลังกิกาปารัตบาชพรามได้บรรพชาอุปสมบทในสำนักของพระผู้มีพระภาคแล้ว ก็เมื่อท่านพิลังกิกะปารัตวาชะ อุปสมบทแล้วไม่นาน หลีกออกเร้นอยู่แต่ผู้เดียว ไม่ประมาทมีความเพียรเผากิเลสมีใจเด็ดเดียว อยู่อย่างนี้ ไม่นานนักก็ได้กระทำให้แจ้ง ซึ่งที่สุดแห่งคุณวิเศษอันยอดเยี่ยม อันเป็นที่สุดแห่งการประพฤติพรหมจรรย์ซึ่งกุลบุตรทั้งหลาย ผู้ออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือน ต้องการอยู่ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันนี้ ได้ทราบชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำ ได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำ เพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอีก ก็ท่านพระภารตวาชานี้ ได้เป็นพระอรันรูปหนึ่งในบรรดาพระอรันทั้งหลายดังนี้แหละ Then the Brahmin of the Bharatavasha clan received the going forth and the higher ordination, and soon not long after his higher ordination, dwelling alone, withdrawn, diligent, ardent, and resolute. The venerable Bharatavaja, by realizing it for himself with direct knowledge, in this very life, entered and dwelt in that unsurpassed goal of the holy life, for the sake of which clansmen rightly go forth from householder life into homelessness. He directly knew, destroyed his birth, the holy life has been lived, what had to be done has been done. There is no more for this state of being. And the uh, venerable Bharatavaja became one of the Arahants.